za obraćenje ženske osobe. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav, Bože Oče, i tvoje vodstvo duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu tvoga preljubljenog sina, Isusa Krista, za obraćenje, posvećenje i spasenje. posvijesti si osobu za koju prikazuješ misnu žrtvu. Zahvaljujem ti, Oče Sveti, za dar života koji si joj podario. Znam da si ju čudesno zamislio na svoju sliku i priliku. Hvala ti, Isuse, što znam da si ustvorio za život jer ti sam jesi život. Hvala ti, Bože moj, što znam da si ustvorio iz ljubavi i za ljubav. Jer ti sam jesi ljubav. Hvala ti što mi daješ spoznati da ju ti ljubiš više nego što ću je ja ikad moći ljubiti. Hvala ti, kralju nebeski, za svaki ovozemaljski i svaki vječni plan koji imaš s njome. spasitelju i otkupitelju naš. Bez tebe, bez tvog oproštenja, nitko se od nas ne može spasiti. Zato ti hvala, dobri oče, što si dao svojeg jedinorođenog sina Isusa Krista – da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. već da ima život vječni. Vječni oče, prikazujem ti žrtvu tvojeg preljubljenog sina Isusa Krista za njezino otkupljenje. Otkupiju od situacija u kojima se nije osjećala prihvaćeno zaštićeno ljubljeno i poštovano. Otkupiju i oslobodi Isuse od osjećaja krivnje, i manje vrijednosti. Molim te Gospodine, da ju otkupiš od grijeha koje je počinila mišlju. Riječima Dijelima i propustom. Molim te da ju svojim duhom prosvjetliš kako bi spoznala stvarne namisli svojeg srca. I kako bi se iskreno pokajala i primila tvoje oproštenje iscijeljenje i oslobođenje. Otkupiju Isuse od razočaranja samom sobom. Otkupiju od bilo čega što joj uzrokuje da se smatra manje voljenom od tebe koji si ju stvorio iz savršene ljubavi. Otkupiju, gospodine, od stavova zbog kojih te ne može prihvatiti kao ljubljenog i savršeno pravednog Boga. otkupiju, spasitelju naš, od svega onoga što ju priječi da te svim srcem pozove u svoj život kao svojeg gospodina. Gospodine, molim te, podari joj dar obraćenja dar ponovnog rođenja, dar žive vjere i povjerenja u tebe. Podarioj, Oče vječni, obilje svojeg duha. da može rasti u mudrosti i milosti pred tobom i pred ljudima. Gospodine, sveti oče, iz sveg te srca molim, neka bude sveta. Neka bude na radost tebi i nama kojima si povjerio da za nju molimo. Gospodine životvorče, molim te, neka doživi puninu godina koje si joj odredio. Gospodine Isuse, Ti si ustanovio sakrament Euharistije. Kako bismo uvijek iznova mogli plodonosno sudjelovati u Tvojoj žrtvi i kako bismo iz nje mogli crpsti plodove otkupljenja, plodove tvoje ljubavi i milosrđa. Ti si nas, Isuse, svojom mučeničkom smrću otkupio od kazne za grijehe. ti si otkupio našu palu narav, zarobljenu egocentričnošću. Sebičnošću, ranjenu osjećajima odbačenosti, i manje vrijednosti. tvoja je žrtva savršena. A od nas ljudi očekuješ da je prinosimo ocu za sebe i za druge. Gospodine, Isuse, čvrsto vjerujem da ću u Euharistiji blagovati tvoje tijelo i tvoju krv. Blagovati tebe, žrtvenog jaganjca koji si bio ubijen za nas. Vjerujem da ti, Isuse, ulaziš u mene sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. Vjerujem, gospodine, da i ja ulazim u tebe. kako bi mi svojom milošću ispunio srce. Pouzdanjem u tvoje neizmjerno milosrđe. Kako bi me ispunio ljubavlju i kako bi zajedno sa mnom prikazao svoju žrtvu ocu za nju. Duše sveti, molim te da me vodiš kroz svetu misu. Pomozi mi da zaista mogu duhom sudjelovati u Isusovoj žrtvi na Golgoti. Hvala ti, duše sveti, što joj pomažeš. Hvala ti što joj rasvjetljuješ tamu i privlačiš je k Isusu. istini i Isusu, svjetlu. Anđele čuvaru sveti, čuvaju od zloga. I od zla. Čuvaju od oholosti i ponosa. Čuvaju od bluda i svake grešne neumjerenosti. Čuvaju od ogorčenosti i samosažaljenja. Čuvaju od laži ovoga svijeta. Sveta Mario, Majko Božja, moli za mene koja prikazujem i za nju za koju prikazujem žrtvu tvoga sina. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Sveta Mario, Majko Božja, prinesi svojem umirućem sinu nju za čije spasenje prikazujem njegovu žrtvu ocu. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do onih dijelova njezine duše koji se neće moći oduprijeti tvojoj majčinskoj ljubavi. Pričesna meditacija Gospodine Isuse, jaganče Boži, ona možda nije dostojna da uniđeš pod njezin krov. Možda nije dostojna da uniđeš u njezinu dušu. ali te ipak svim srcem molim da ju ispuniš svojom prisutnošću. Jer, gospodine, kako će sama po sebi postati dostojna? Kako će, gospodine, sama zapaliti svjetlost u duši, kad si jedini ti svjetlost, kad jedini ti možeš prosvjetliti njezine tame, kad ti jedini možeš učiniti da srcem progleda da srcem pročuje, da srcem razumije, da se iskreno pokaje i primi svjetlost. Kako će, gospodine, bez tvoje milosti praštati kako će se iskreno kajati, kako će s vjerom moliti, kako će se spasiti, kako će, gospodine, bez tebe, koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu. kako će, gospodine, njezina duša živjeti ako ti koji si život ne prebivaš u njoj. Kako će, gospodine, njezina duša ljubiti ako u njoj ne prebiva ljubav. Gospodine, kako će ti zahvaljivati? Kako će te slaviti? Kako će te blagoslivljati? Ako njezina duša ne okusi tvoju svetu prisutnost ako ne iskusi tvoj sveti mir, ako ne kuša tvoju radost. Uđi, gospodine, kao njezin otkupitelj i spasitelj, kao njezin učitelj i budi kralj njezinog srca. Uđi, Isuse, reci riječ i ozdravit će joj duša. Uđi, Isuse, u njezino srce privuciju na svoj križ. Nek ti preda svoje grijehe. Nek ti preda svoje srce. Amen. Nastavi u srcu gospodinu svojim riječima zahvaljivati, blagoslivljati ga i veličati.